Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 4, 1261 Isinagawa ang consecration kay Pope Urban IV, ang pang-isang daan at walumput dalawang Santo Papa makaraan ang limang araw na pagluklok sa kanya – Nahalal siya makaraan ng isang lihim na eleksyon sa ginawang conclave sa Viterbo. Isa siyang French Pope na kilala sa tawag na Corpus Christi Pope. Dahilan nito ng pagtatag niya ng kapistahan ng Corpus Christi o katawan ni Kristo makaraan ang tatlong taon niyang panunungkulan inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.